Išėjimo knyga 28 skyrius Tegul Aronas ir jo sūnus Nadabas, Abihuvas, Elezaras ir Itamaras eina kunigų tarnystę. Savo broliui Aronui pasiūsi šventus drabužius, kad jis atrodytų iškilmingai ir gražiai. Kalbėk visiems išmintingiesiems, kuriuos aš pripildžiau išminties dvasios, kad jie pasiūtų Aronui drabužius ir jis būtų išventintas tarnauti kunigu mano akivaizdoje. Jie turi pasiūti šiuos drabužius – krūtinės skidelį, efodą, siaurą, drobinę tuniką, mitrą ir juostą. Jie padarys šventus drabužius – tavo broliui Aronui ir jo sunums, kurie eis kunigų tarnystę. Rūbams imk auksą, melinų, violetinių, raudonų ir plonų lininių siūlų. Efodą padarysi iš aukso, melinų, violetinių, raudonų ir plonų suktų lininių siūlų. Meniškai juos išausdamas Ant jo bus dvi petnešos, sujungtos savo kraštais. Ir taip jis bus sujungtas. Juostą efodui padarysi taip pat, kaip efodą, iš aukso, mėlynų, violetinių, raudonų ir suktų lininių siūlų. Imsi du onikso akmenelius ir juose įrėši Izraelio sūnų vardus šešis vardus viename akmenėlyje ir šešis antrame pagal jų gimimo eilę. Kaip auksakaliai ir brangių akmenų ražytojai daro, taip įrėši juose Izraelio sūnų vardus ir įstatysi akmenelius į auksinius įdeklus. Pritvirtinsi juos ant abiejų efodo pečių, kaip atminimo ženklą Izraelio sunums. Ir Aronas nešios jų vardus viešpatės akivaizdoje ant abiejų pečių atminimui. Padarysi iš aukso taip pat dvi saktis ir iš tyriausio aukso dvi grandinėles, sukabinėtas nareliais, kurias įversi į saktis. Padirbdinsi teismo krūtinės skidelį taip pat meniškai kaip efoda, iš aukso, mėlynų, violetinių, raudonų ir plonų suktų lininių siūlų padarysi jį. Jis bus keturkampis ir dvilinkas, plotis ir ilgis vieno sprindžio. Jį papuoši keturiomis brangakmenių eilėmis. Pirmoje eilėje bus sardas, topazas ir smaragdas. Antroje rubinas, safyras ir jaspis. Trečioje hecintas, agatas ir ametistas. Ketvirtoje chrizolitas, oniksas ir berilas. Jie bus aukse įrėminti. Juose bus įrešti dvylikos Izraelio sūnų vardai kiekviename brangakmenyje vardas vienos iš dvylikos giminių. Krūtinės skideliui padarysi iš grino aukso grandinėles, taip pat du auksinius žiedus, kuriuos pritaisysi prie dviejų krūtinės skidelio kampų. Auksinės grandinėles įversi į žiedus, esančius kampuose. Prie tų grandinėlių galų pritvirtinsi saktis ir priseksi jas prie efodo petnešų, ties krūtinės skideliu. Padirbdinsi du auksinius žiedus, kuriuos pritaisysi prie apatinių krūtinės skidelio kampų, iš apačios toje pusėje, kuri siekia efodą. Du kitus auksinius žiedus pritaisysi prie abiejų efodo šonų, žemai kur apatinis sujungimas, kad krūtinės skidelis galėtų būti sukabintas su efodu. Efodo žiedai bus surišti mėlyną juostą su krūtinės skidelio žiedais, kad krūtinės skidelis tvirtai prigultų ir negalėtų būti atskirtas nuo efodo. Aronas nešios Izraelio sūnų vardus teismo skydelėje ant jo krūtinės, kaip amžina atminimo ženklą viešpaties akivaizdoje, eidamas į šventyklą. Į teismo skydelį įdėsi urimus ir tumimus. Jie bus ant Arono širdies, kai jis pasirodys viešpatės akivaizdoje. Jis visuomet nešios ant savo širdies viešpatės teismą Izraelio sunums. Padarysi efodui mėlyną tuniką, kurios viršuje, per vidurį, bus skilė galvai įkišti, apvesta auksiniu apvadu, kad nesuplyštų. Tunikos apačioje padarysi aplinkui iš mėlynų, violetinių ir raudonų siūlų granato vaisius, o tarp jų auksinius varpelius. Taip, kad pakaitomis būtų auksinis varpelis ir granato vaisius aplink visą tuniką. Jį dėvės Aronas, eidamas tarnystę, kad girdėtųsi skambėjimas jam einant į šventyklą viešpatės akivaizdon ir išeinant, kad jis nemirtų. Padarysi iš grino aukso plokštelę, kurioje įrėši auksakolio darbų, pašvestas viešpačiui. Ja pririši mėlynu raiščiu ant mitros, kad būtų mitros priekyje. Ji bus ant Arono kaktos, kad Aronas galėtų nešti visus trūkumus šventų dalykų, kuriuos Izraelio sūnus aukoja kaip šventas dovanas. Ji nuolat bus ant jo kaktos, kad jie galėtų būti primtini viešpačiui. Padarysi siaurą tuniką iš baltos plonos drobės, mitrą iš tokios pat drobės ir juostą margai išsiuvinėta. Arono sūnums padarysi drobinės tunikas, juostas ir kunigiškus gobtuvus, kad atrodytų iškilmingai ir gražiai. Šitais apdarais apvilksi savo brolį Aroną ir jo sūnus patepsi juos, pašventinsi ir išventinsi, kad jie galėtų būti mano kunigais. Padarysi jiems trumpas drobinės kelnes, kad pridengtų jų kūno nuogumą. Jos bus nuo strėnų iki šlaunų. Jas dėvės Aronas ir jo sūnus, eidami į susitikimo palapinę arba prie aukuro tarnauti šventykloje, kad nenusikalstų ir nemirtų. Tas nuostatas bus amžinas Aronui ir jo palikuonėms.